Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā dienā mēs runāsim par kādu ļoti īpašu tematu, par kuru droši vien mēs lielākoties jau esam daudz domājuši un daudz arī dzirdējuši, taču bieži vien mēs lietojam diezgan atšķirīgus terminus runājot par šo tematu, un bieži vien mēs ar šo vienu terminu, ap kuru mēs veidosim šo raidījumu, ap terminu baznīca – saprotam dažādas lietas. Kas ir baznīca, ko nozīmē piederēt pie baznīcas, ko nozīmē būt daļā no baznīcas. Par šiem un līdzīgiem jautājumiem runāsim vēl tālāk šajā redzījumā, taču pirms tam vēl ieklausīsimies aktualitātēs jaunumos no Gregors skolas, kur arī jūs esat aicināti piedalīties. Katru otrdienu skolas kapelā pulkstens 19.00 te zelūkšana 19. decembrī 2019. skolas kamīna zālē alfa kursa noslēguma svētki. Aicināti visi interesanti. 20. decembrī 2019. svētā Jāņa draudzes namā skolas šī semestra pēdējais dievkalpojums. Ar mūziku un lasījumiem dievkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti! 18. decembrī no 10.10. līdz 1. skolā viesosies lektors Stīvs Teklenbergs, kurš runās par tēmu Vēstule romiešiem. No 22. decembra līdz 6. janvārim skolā brīvlaiks. Sīkāka informācija par skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svēta gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis, un Marija sacīja. Mana dvēsele slāvē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu, redzinot šī laika visi bērnu bērni.

Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies, un Marija sacīja. Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars. Dievs gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu, redzino šī laika visi bērnu bērni. Mani teiksies. Jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi. Atnest garīgus upurus, kas dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Tādus vārdus mēs varam lasīt apustoļu Pēteru pirmajā vēstulē, otrajā nodaļā. Šī varbūt ir tikai viena no daudziem rakstvietām, kurās mēs varam redzēt Dievu savā vārdā runājam par savu baznīcu, par svētu priesteru saimi, par Kristus miesu, par Dieva tautu, Dieva īpašumu, Dieva namu, vietu, kur mājo pats Dievs. Ko mēs šodien saprotam ar šo vārdu baznīca un kāda ir mūsu attieksme pret tā kunga baznīcu? Par to runāsim šodienas raidījumā, un kā parasti, vispirms ieklausīsimies kādos viedokļos, kurus varējām dzirdēt, jautājot dažādiem cilvēkiem, ko viņi par to domā. Kādu lomu tavā dzīvē ieņem baznīca? Baznīca ir manas mājas, un, kas saka, mājās tu pavadi ļoti daudz laika, un es gribētu teikt ar psalmistu Dāvida vārdiem, ja pārfrāzēt tos, ka viena diena tā kunga namā ir labāka nekā tūkstoši citas, un tāpēc es izvēlos to labāko. Baznīca manā dzīvē ieņem tādu lomu, ka eh, tā ir vieta, kur es smeļos spēku, mīlestību, kur piedzīvoju patiesu tuvību ar Dievu. Nu, baznīca kā ēka ir tas, kur es eju un, un svinu dievkalpojumus kopā ar Dievu, savu kungu. Bet baznīca kā Kristus miesa šeit man ir ļoti, ļoti svarīga. Un svarīga, ka mēs visi kristieši esam kopā, tiešām vienā miesā. Baznīca manā dzīvē ieņem ļoti lielu lomu, jo tā ir vieta, kur satikties ar eh, brāļiem un māsām Kristu, kur saņemt svēto vakarēdienu un, un būt kopā sadraudzībā. Un tā ir tāda vienīgā vieta, kur dvēseli var justies tiešām patiesi un priecīgi un priecāties Dievā un, un būt kopā ar kungu. Man tā grūti pateikt, ir, jo tad, kad es dzirdu vārdu baznīca, man tas varbūt asociējās ar diezgan ar kaut kādu varbūt, rituālu vai kaut ko tādu. Ja? Tad varētu teikt, ka man nekādu lielu lomu neieņem baznīca, bet lielu lomu manā dzīvē ieņem pats Jēzus Kristus. Teiksim. Tas ir mans dzīves centrs un Un tas ir tas viss, uz ko es ticu un uz ko es ceru. Ja? Bet baznīca varētu teikt, ka tā ir vieta, kur sapulcējās visi tie, kas tic Jēzum Kristum, un viņš tad ir mūsu vidū, un tad mēs varam citu citu stiprināt un satikties tur un, un dzirdēt Dievu vārdu un pieaugt ticībā. Baznīca ir tā vieta, kur es varu atgūt spēkus nākošās nedēļas gaitām, un kurš var būt sadraudzībā ar pārējiem draugiem, locekļiem, saviem brāļiem un māsām Kristu. Šādas atbildes mēs saņēmām no cilvēkiem, kurus aptaujājām. Taču, lai par to runātu dziļāk un plašāk, mums šodien ir īpaši iespēja aicināt uz sarunu Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu, kurš nu pat ir nolasījis Grigors skolā pēdējo lekciju, lekciju kursā eklezioloģija jeb mācība par baznīcu. Sakiet lūdzu, kas ir eklezioloģija? Eklezioloģija ir mācība par baznīcu. Nu, tad tas jautājums, ko šī mācība nozīmē un kas ir baznīca? Es domāju, ka jautājums par baznīcu mūsdienās ir diezgan aktuāls, jo ir diezgan populāri ticēt bez piederības. Es ticu dievam pats, un es ticu savam dievam. Un baznīca bieži vien tiek uztverta kā nu, cilvēku kāds izveidots organisms, ne, varētu teikt, cilvēka izveidota biedrība reliģisko interesu apmierināšanai, kurai var piederēt un var arī nepiederēt. Tā tas nav, ja mēs raugāmies, ko pats Kristus ir darījis. Viņš pats ir dibinājis baznīcu kā sava darba turpinātāju pasaulē. Apostols Pāvils diezgan skaidri runā par baznīcu kā par Kristus miesu, Kristus ķermeni šajā pasaulē. Kad Kristus atgriezās debesīs, viņš neatstāja savu pasauli bez savu ķermeņa klātbūtnes, viņš uh, atstāja uz zemes baznīcu kā savu ķermeni. Šim ķermenim viņš deva arī svētā gara dāvanu. Svētais gars ir dots pirmkārt baznīcai, nevis individam. Savai baznīcai viņš uzticēja dievu vārdu vai savu vārdu sludināšanu, viņš uzticēja sakramentu pasniegšanu. Tā kā viss, kas notiek, ir cilvēku pestīšanas labad ir iemiesots baznīcā, un teologi saka pat tā, ka baznīca ir Kristus iemiesošanās, Kristus inkarnācijas turpinājuma, un kristīgā ticība ir inkarnatīva, viņas centrā ir iemiesošanās, un tāpēc arī pareizs ir senā baznīca tēva bīskapa Kipriāna no 3. gadsimta sacītais, ka ārpus baznīcas nav pestīšanas. Nu, lūk, tāpēc ir pilnīgi aplami secināt, ka baznīca nav svarīga, ka baznīca nav vajadzīga, ka var ticēt Dievam, bet nav jāpiedara baznīcai, Dievs to tā nav iekārtojis. Mūsdienās mēs bieži aizmirstam šo faktu, un tāpēc eklezioloģija ir jāmācās, lai mēs varētu pareizi skatīties uz pestīšanas realitāti, ka ārpus baznīcas Kristus nav ne sasniedzams īsti nesaprotams. Bet kā tad ar paša Kristus vārdiem, kur ir runa, ka mēs varam ieslēgties kambarī un lūgt Dievu, kāpēc tam ir vajadzīga baznīca kā institūcija? pavaicājiet, kam viņš to saka. Viņš to saka liekuļiem, kas izrādās ar savām garajām lūkšanām. Ja? Nu, liekuļiem kādreiz sevis disciplinēšanas dēļ ir svarīgi ieslēgties kambarī un palūkties vai paklusēt. Savukārt Jēzus pats gāja uz sinagogu, mācīja viņu sinagogās, un apustulis Pāvils ļoti skaidri saka, neatraujieties, neatstājieties no savām sapulcēm, neatstājiet tās, jo kristīgo ticību izdzīvo korporatīvi, kopībā. Ja mēs paskatāmies visā Bībelē, Dievs ļoti maz principā nodarbojas ar individiem. Viņš nodarbojas ar savu tautu vecajā derībā. Un ja Dievs ar kādu individu konkrēti nodarbojas, kā piemēram ar Dāvidu vai ar Ābrahāmu vai tā tālāk, tad tikai tāpēc, ka viņš ir viņa tautas loceklis. Tikai tāpēc. Ja, teiksim, Dāvids būtu kāds elamietis vai edomietis, tad Dievs ar viņu tā nenodarbotos. Tā kā mums jāsaprot, ka baznīcas vai kristīgās ticības būtība nav ieiet dievnamā un noslēpties aiz kādas kolonas un teikt, vislabāk es jūtos viens pats, kad es esmu baznīcā. Ja? Nu, tas arī kādreiz ir vajadzīgi vienatni, bet ja tas ir viss, tad mēs esam pilnīgi pārpratuši kristīgās ticības būtību. Kurā brīdī es kļūstu par baznīcas sastāvdaļu? ar svēto kristību. Mēs lasām apakstuļu Pāvila vēstulē romiešiem, ka kristībā mēs līdz ar Kristu topam aprakti nāvē, lai ar viņu arī līdz dzīvot atjaunotā dzīvībā. Proti, kristībā mēs topam savienot ar Kristu. Kristībā mēs saņemam arī svētā gara dāvanu un var sākties mūsu kristīgās dzīves ceļš. Nu, nav tā gluži, ka līdz ar to svētais gars būtu iesprostots mūsos kā cietumā, ka mēs nevarētu atkrist un nevarētu nekā pazaudēt kaut ko, bet sākums visam ir kristība. Un kā Luters faktiski ir teicis, ka viss kristiešu mūžs ir tāda kā cenšanās palīst zem šīs kristības, vai tapt ar vien vairāk kristītam, ļaut kristībai pārņemt visus savus dzīves apgabalus. Bet um, mēs bieži arī dzirdam tādus uzskatus, ka nu, baznīca kā institūcija, kā organizācija ir pilnīgi pretēji tam, kas ir rakstīts Bībelē. Kur šādi uzskati ir radušies, un vai jūs arī ar tiem sastopaties? Ar tiem var sastapties ļoti bieži. Šie uzskati ir radušies 19. gadsimtā, lai gan varbūt saknes var meklēt racionālismā un tā saucamajā apgaismības laikā, kas faktiski bija garīgi ļoti melns periods. Tāds ticībai ar daudziem zaudējumiem saistīts periods, arī 19. gadsimts kur cilvēki tiešām mēģināja pretstatīt organizēto baznīcu kaut kādai kristietībai, kas ir vairāk tāda morāla, humanistiskas dabas. Ja mēs paskatāmies Bībelē, mēs neko tam līdzīgu neredzam. Bībelē mēs ļoti skaidri redzam, ka Jēzus nevis kaut kā palaida savas idejas gaisā kaut kur, lai katrs savā mājā un kambarī viņas varētu notvert un īstenot vai neīstenot, tā kā tādā mājaslapā ielogoties. Bet Jēzus aicināja apstuļus, un viņš e, lika iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Un e, šajā baznīcā apstuļu pulkā jau bija savas struktūras. Pēters bija tāds draugs priekšnieks, tur Jānis bija vairāk tāds harizmātisks figūra vai tāds slavēšanas grupas vadītājs, varētu teikt, varbūt eh, Jūdas bija kasieris. Ja? Tā kā mēs redzam jau tur, baznīca bija visā savā veidā, viņiem bija īpašums, viņiem bija nauda, viņi viņu pārvaldīja. Nekad baznīca nav bijusi kaut kā tikai ideja līmenī vai kristīgā ticība, nekad nav tikai ideja komplekts. Tā vienmēr ir baznīca, cilvēki, kas ir savienoti kopā Kristu. Tagad es esmu sapratusi, cik svarīgi varbūt ir piederēt kādai baznīcai, bet kā lai atrod to īsto baznīcu, jo, ja mēs paskatāmies, baznīca it kā ir viena, tāpat laikā ir tāda sašķēlusies savā starpā. Es domāju, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ja mēs gribētu tagad pieiet tai lietai tā, ka es tagad noskaidrošu, kura no baznīcām māca vispareizāk un tai pievienošos. Es nedomāju, ka vispār jebkurš cilvēks, kas ir kaut kad pievienojies kādai baznīcai, tā ir darījis. Teorētiski to tā var, bet es nedomāju, ka tas vispār ir iespējams. Reāli tas notiek vai nu kā mūsu ģimene kādreiz ir bijusi, piemēram, saistīta ar luterāņu, vai ar katoļu, vai ar baptistu baznīcu. Es turpinu ģimenes tradīciju vienkārši. Vai arī tas ir kaut kāda nejaušība vai dievjaušība, ka es iepazīstos ar kādiem cilvēkiem no kādas draudzes vai baznīcas, viņi mani aizved uz turieni, vai, piemēram, tā kā man skolā ejot bija kaut kāda baznīca pa ceļam, es tur gāju iekšā un tādā veidā varbūt tuvojos vienai vai citai konfesijai. Ja nu kāds tomēr gribētu tā analizēt un izsvērt, es, protams, teiktu, nāciet uz Lutāņu baznīcu, tā ir vislabākā, vispareizākā, visevaņģēliskākā. Tā es tiešām domāju, jo citādi es šeit nebūtu. Bet no otras puses, es domāju, ir svarīgi pievērst uzmanību baznīcām, kas ir spējušas izturēt kaut kādu laiku pārbaudi. Jo ir bijušas visādas grupas un sektas, un pastāvējuši nu, labi simts gadus un pazudušas, vai ne? Sevišķi otrā gadsimta tur bija pilns ar tādām, nu, likās, ka viņi pārņems visu pasauli. Tagad tikai baznīcas vēsturnieki atcerās, kā viņas sauc. Ir baznīcas, kas ir pastāvējušas simtus un tūkstošus gadus Un man liekas, ka ir vērts paraudzīties uz tām, kas atrodas tādā, nu, mēdz teikt, apustuliskā pēctecībā. Proti, ka viņas ir pastāvējušas kopš apustuļu laikiem, viņas ir nesušas šo apustuļu mācību, apustuļu praksi. Nu, lai gan tā nevienmēr ir pilnīgi garantīja, ka baznīca ilgi pastāv, un tomēr tas ir pietiekami liels arguments, lai uzmanīgāk savos meklējumos raudzītos tieši uz tām. Jūs teicāt, ka mēs kā baznīca esam Kristus miesa, miesas turpinājums vai daļa. Vai jūs tā skatoties no sava redzes viedokļa, redzat kādas lietas, ar kurām Kristus savā miesā varētu būt tāds apbēdināts? Vai mēs varam justies droši, ka viņš mūs pēc tam nesauks par liekuļiem vai kā tam līdzīgi? Pirmkārt, jāsaprot, ka ik viens kristietis, vismaz pēc luterāņu mācības, ir vienlaicīgi taisnots un grēcinieks. Mēs esam vienlaicīgi patiesi grēcinieki, bet vienlaicīgi mēs esam patiesi svēti. Un mēs esam patiesi svēti nevis tāpēc, ka mūsu morālās īpašības vai darbi ir kaut kādi ļoti pārliecinoši labi. Labi, ja tas tā ir, bet tas parasti vai bieži tā nav. Bet mēs esam pestīti vai taisnoti, tāpēc, ka Kristus mūs ir attaisnojis. Un tāpēc baznīcā vienmēr ir arī cilvēki, kas maldās, kļūdās, dara ļaunus darbus, un, protams, Kristus par to ir apbēdināts. Taču tāpat laikā jāatcerās, ka viņš ir nācis meklēt un glābt nevis taisnos, bet grēciniekus. Otrakārt, es domāju, ka ir jāredz tas, ka baznīcā tiešām viņai izplatoties visā pasaulē, gadījumu pēc, tradīcijas pēc nonāk dažādi cilvēki, kas varbūt ir nokristīti, bet nekad nav īsti ticīgi bijuši. Amatos nonāk cilvēki, kas nav patiesi kristieši. Par to Filips Melanchtons runā sevišķi savā Augsburgas ticības apliecības apoloģijā ka baznīcā tiešām ir cilvēki, kas ir tur formāli, bet pa īstam nepieder. Tāpēc mēs nevaram uzreiz tā paskatīties un ieraudzīt Kristus baznīcu, ka viņi nav identiski, viņi nesakrīt pilnībā ar redzamo organizēto baznīcu. Bet savukārt šī It kā saucamā neredzamā baznīca, šī patiesā Kristus baznīca, par kuru mēs nezinām pēc vārdu nosaukt, kuri visi tie ir, viņi vienmēr atrodas iekšpus šīs organizētās vēsturiski redzamās baznīcas. Tā kā viņas nav divas baznīcas, viņi ir, teiksim, divi veidi, kā paskatīties uz vienu to pašu baznīcu. Un treškārt pie šī jautājuma var teikt, ka es domāju, ka tas, kas tiešām Kristu apbēdina par viņu baznīcu, ir viņa miesas ievainojumi, ka baznīca nav vienota, ka baznīca ir sašķelta savā starpā. Un mēs nevaram tā vienkārši teikt, nu, neredz neredzamās baznīcas līmenī viss ir viens, jā, viss, kas apliecina Kristu, ir vienot šā vai tā. Nav divas baznīcas, ir viena baznīca, un ja redzamā baznīca sašķēla, tad arī ar neredzamo viss nav kārtībā, respektīvi viņi ir ievainoti. Sašķeltas baznīcas liecība nekad nav tik pārliecinoša kā vienotas baznīcas liecība. Mēs lūgsim Dievu. Varenais un mūžīgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu baznīcu, ko Tu esi veidojis un kur tu esi licis arī uz šīs zemes, un kurai tu mums esi ļāvis piepulcēties un būt piederīgiem. Mēs tev slavējam, Dievs un Kungs, par to, ka mēs drīkstam būt līdzdalīgi pie tavas miesas šeit uz zemes. Paldies, Kungs, ka tu esi aicinājis mūs savā baznīcā. Paldies, Kungs, ka tu esi glābis mūs savā baznīcā. Un paldies, Kungs, ka mēs tavā baznīcā līdz ar visiem taviem izglābtajiem varam tevi teikt un tevi slavēt – un lai tev ir gods un pateicība par visu, ko tu dari un vēl turpmāk arī darīs, caur savu miesu, caur savu baznīcu šeit uz zemes. Mēs tev lūdzam, arunais Dievs, ka tu svētī mūsu dzīvi, svētī mūsu piederību tavai miesai, tavai baznīcai, ka mēs varam tiešām kalpot tajā saskaņā ar tavu gribu, ka mēs varam atrast katrs savu vietu tajā, ko tu esi veidojis lai tik tiešām tavs plāns un tavs prāts var pilnā mērā pie mums katru piepildīties, lai tavu valstību aug augumā un plašumā, un lai visa vēlnu valstība tiek nopostīta un izjaukt viņu plānu. Mēs tev lūdzam, kungs, tavu žēlastību pār tavu baznīcu, un tavu svētību pār mums, kad mēs tajā esam, drīkstam visu savu dzīvi tajā dzīvot, tai piederēt un būt par tās locekļiem – tavs mūžīgās dzīvības locekļiem. Lai tev ir slava, lai tev ir gods un pateicības varenais Dievs un kungs, kad mūs tik žēlīgi uzlūkojas un glābs, ka mēs drīkstam būt par taviem bērniem. Āmen. baumes plūst, lai bēdas un sāpes tiek aizskalotās viņa žēlastībā no sirds saucamies. Nāc, kungs, jēzus! visi, kam slāpēs, katrs kā svaigs, pie avota nācija, kur dzīvība strauja. sirds sauc.